إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فقد ضل وغوى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد اوصي نفسي واياكم بتقوى الله عز وجل عباد الله اتقوا الله سبحانه وتعالى وافعلوا ما يامركم به في هذه الحياة الدنيا قبل الممات وتجنبوا ما ينهاكم عنه عباد الله سوف تدور موضوع خطبتنا اليوم تحت عنوان كيف نستقبل ونستعد لرمضان عباد الله اعلموا أن أعظم ما تستقبل به رمضان أن تستقبله بتوبة النصوح سائل المولى عز وجل أن يعفو عما صرف وكان من الذنوب والخطايا أن تقبل على الله إقبال التائبين يقول الله عز وجل في محكم تنزيله بعد الاستعاذة والبسملة إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا بعد يكم سكورو نكم هميدي na kumpokesha Allahu subhanahu wa ta'ala Mwenyezi Mungu ambaye kwa neema zake ametukusanya tena sisi hapa katika msikiti kama huu siku kama hii tukufu siku ya Ijumaa kwa ajili ya ibada tukufu ya Ijumaa basi ndugu zangu Waislamu sio nguvu zetu wala umaarufu wetu bali ni yake allahu subhanahu wa ta'ala hatuna budi kurejesha shukrani zetu kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kusema alhamdulillah ala dhalik ndugu zangu waislamu nashuhudia kuwa hakuna mola sahihi kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala Mwenyezi Mungu ambaye ni wa pekee hana mshirika katika umba wake Allah uumbaji wake Allah subhanahu wa ta'ala hivyo hivyo anashuhudia mara ya pili ya kuwa nabii Muhammad ni mtume wake Allah subhanahu wa ta'ala basi atakayemtii Allah subhanahu wa ta'ala na kumtii mtume wake basi huyu faqad rashada ameshapata uongofu kamilifu kwa nini umemtii Allah subhanahu wa ta'ala umepata maelekezo yake na ukafata mwelekeo wa nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam na mwenendo wake hivyo hivyo atakayewaasi Allah na mtume wake faqad dhalla huyu tayari atakuwa amepotea atakuwa amepotea kwenye suratul mustaqim atakuwa amepotea na kuelekea katika njia ambayo ndiye ambayo ndani yake kuna hasara ambayo ni kubwa zaidi ndugu zangu waislamu na jinsia mwenyewe bila kuwasahau tuweze kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutekeleza yale ambayo ametuamrisha kuyatekeleza Allah Subhanahu wa Ta'ala kutokamana na uwezo wetu na kujitenga na kuwa mbali na yale ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala ametukataza ndugu zangu Waislamu ili tuweze kupata mafanikio ama kufanikiwa hapa duniani na kesho mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala Ndugu zangu Waislamu akituwezesha Allah Subhanahu wa Ta'ala katika waadhi wetu wa leo ama mawaidha yetu ya leo tutazungumzia kidogo kukumbushana vipi tutaukaribisha huu mwezi mtukufu wa Ramadhani na vipi sisi tutafanya maandalizi yetu yawe ni mazuri kwa ajili ya huu mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tukitizama leo kama sijasahau na kufilika nafikiri tarehe ishirini na mbili leo mwezi wa Shaaban. Hazibaki isipokuwa ni siku ngapi? Nane ama tisa. Yaani ni wiki moja tu ya baba illa usbu'a haibaki isipokuwa ni wiki moja peke yake sasa kwa Muislamu vipi utayafanya maandalizi yako ndugu yangu Muislamu vipi utaukaribisha huu mwezi mtukufu wa Ramadhani ubovu wa bahati maalasafi shadid waislamu wengi tunajua kukaribisha ramadhani ndugu zangu waislamu ni kujaa ya vyakula na ndivyo ilivyo kawaida yetu waislamu wote kwa jumla wachache sana lakini wengi wetu tunajua kukaribisha Ramadhani ni kujaza chakula anwa'in mukhtalifa aina tofauti ndio unapata mtu shekhe mwezi wa Ramadhani ukikaribishwa kwake wako najiuliza jamaa ataka fahari ama nini jamii yani chakula cha kila aina wajiulize hichi chote tenge tumbone chote chakula shekhe huu ni mwezi wa kula bwana nani akakudanganya kuwa huu ramadhani ni mwezi wa kula ramadhani sio mwezi wa kula ndugu zangu waislamu ramadhani ni mwezi wa ibada sasa wewe unakula hivyo kweli tarehe utamaliza kweli yaani umekula kila kitu uji chai yogurt chobati chijue nini eh kaimati kila kitu shekhe unajaza unajaza unajaza unajaza ndio unapata wengi wetu hata tarawehe hawawezi ndugu zangu Waislamu. Utaswali vipi? Na umeshiba kweli? Alafu haitoshi. Baada tena ya nyumbani, anakwambia ile ilikuwa first half bwana. Sasa ni second half. Hakuna mchezo bwana. Hapa nakufa na mtu shekhe. Mimi nakufa na mtu. Shekhe jamaa anaanza pale kama ni biriani yake kama ni pilau ni nyama samaki sijui nini. Sasa jamaa akijiwekelea akilala shekhe hata ule muadhina wa alfajiri shekhe anamfikia kwenye ndoto tu hataweza kuamka. Sasa ndugu zangu Waislamu, maandalizi ya Ramadhani sio kwa ajili ya vyakula na vinywaji tofauti. Hapana, hasha wakana, haiwezekani. Maandalizi ya Ramadhani, ndugu zangu Waislamu, ni sisi tujiandae kitauba, arrujuu ila Allah, tutubie kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tuangalie wapi ambapo tulikuwa na upungufu, tuzibe upungufu wetu Jiulize saa hizi swala ngapi ambazo zanipita katika swala za faradhi. Mara nyingi nikiswala dhuhuri nikipumzika nasi linanipita mimi. Anza kurekebisha. Hiyo ndiyo tauba. Kabla haujaingia mwezi mtukufu wa Ramadhani. Anza kupanga swala yako saa hizi. Swala yako iswali kwenye nyakati zake. Anza kujifunza khushu. Na ndio jambo la kwanza ambalo mtume alizungumzia kuwa Jambo la kwanza ambalo litaondolewa katika umati wangu alkhushu fi sala. Hakuna khushu shekhe. Ndio unapata mtu shekhe wewe swali tu mara nyingi maliza swala wale wamechelewa kaa kidogo tu ufanye azkari zako mtizame shekhe. Mtu anaingia shekhe ukihesabu dakika moja unusu ama dakika moja shekhe shamaliza raka nne shekhe. Salamu salamu anatoka zake. Khushu hakuna. Tukitizama zile arkanu swala watu hawazitimizi na kama hatutimize arkanu sala sala yetu ni haikubaliwe ghara makbula haikubaliwi sasa kuanzia saa hizi anza kurekebisha swala yako wewe ambaye tabia yako ni kusengenya watu yako madhambi huyaoni unajua aibu ya kila muislamu aibu ya mke wako huioni unajua aibu ya wake wa eh, marafiki zako wote wanajua wewe kazi ni kuwasengenya kuharibia heshima na nini anza kurekebisha saa hizi tubu ila tubu ila tubia kwa Mwenyezi Mungu ma yalfiz min qawlin illa ladayhi raqibun atid wallahi hakuzungumze chochote katika lafzi chochote isipokuwa na malaika wawili shekhe kama ni la khair malaika wa khair anaandika kama ni la shari malaika wa shari anaandika sasa raqibu tuchunge maneno yetu ndugu zangu waislamu yale ambayo tunayanena na kuyazungumza usiku na mchana tuyachunge tutizame tunazungumza nini hakuna mtu ambaye yuko perfect lakini wewe ukiona mwanzo ameteleza kidogo tu basi anakuwa kwenye ulimi wako shehe anakuwa kwenye ulimi wako usiku na mchana tafikiria wewe ni malaika ambaye hauna madhambi basi kwa hivyo tuelekee katika tauba tujiepushe na riba annamima kutoa maneno hapa peleka pale toa hapa peleka pale toa hapa peleka pale unachanganisha mashehe unachanganisha marafiki unachanganisha wasichana wa watu unachanganisha shangazi na mjomba wake huyu na yule unawachanganisha wewe nina mima ni makosa shia katika Uislamu na hii ndio inakuwa sifa ya Waislamu ambaye mtume ajisifia kuwa ni sifa ya Mayahudi sasa sisi tunakuwa nasifika na sifa ya Mayahudi ndugu zangu Waislamu kweli tutakuwa Waislamu kweli jamani na mima mtu anajitanda vizuri anafunga nikabu yake natoka kumbe anapeleka udaku shekhe subhana Malikul kudus mtu amevaa vizuri amejistiri kumbe anapoelekea shekhe ni madhambi chungu nzima shekhe madhambi tu basi tujiandae ndugu zangu waislamu Tujielekee tuelekee katika huu mwezi wa ramadhani tujitahidi tujibidishe sisi kufanya tauba na mimi tuachane nayo riba tuachane nayo hivyo hivyo maandalizi ya mwezi wa ramadhani ndugu zangu waislamu saa hizi anza kuwafikiria wale fukara wal masakin wal aramil mafakiri miskini wale wajana ambao wamefiwa na waume zao shehe sikutaka kwao wamefiwa muda umefika basi mume akafariki akabaki mwenyewe na watoto wewe tajiri ambao umekaa hapa ambao una hela anza kufikiria saa hizi mimi nitalisha wajani wangapi katika hii ramadhani katika hela ambazo Allah ameniruzuku mimi ninazo hela alhamdulillah Nitafuturisha wangapi katika wajane Nitafuturisha wangapi katika maskini Nitafuturisha wangapi katika mayatima na mara nyingi waislamu tunakosea unamwalika mtu nyumbani kwako akuja afuturu anakula vizuri nyumbani kwake shehe wallahi hamna kitu ni maharagwe na na ngwashe sheshe. vya sukari kwa nini huyo jamaa badala wao mwalike ama mwalike pia nampe hela Mwambie hela ndugu yangu acha nyumbani kwako futuru na mimi wallahi kuna jamaa mimi aliniweza shekhe mimi shekhe nimealikwa na bosi wangu nimekataa Mwambie bosi mimi siwezi acha ninywe maji na familia yangu Sija kauli kama ndugu zangu Uislamu acha nifuturu na mke wangu na watoto wangu hiyo maji yetu tuchangie pamoja kuliko mimi nile kwako biliani na nyumbani kwangu hamna chochote sasa hii ni masala ambayo sisi Waislamu tuwe tukifikiria mara kwa mara na mfuturisha huyu jamaa vipi watoto wake nyumbani kwake vipi mke wake ana pahala pa kufuturu ana chochote huko nyumbani na huyo ndio Uislamu ndugu zangu Waislamu sasa ikiwa hatuna huruma katika nafsi zetu vipi tutakuwa na Uislamu kikamilifu ndugu zangu Waislamu tutadai tuna imani kweli sisi basi kwa hivyo ndugu zangu Waislamu turejee kwa Allah kwa kufanya tauba kabla hatujafikiwa na mwezi mtukufu wa Ramadhani Allah subhanahu wa ta'ala anateleza ya kuwa wa man taba illa man taba wa amana wa amila amalan saliha ulaika yubaddilu Allahu sayiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima ala nasema isipokuwa wale ambao man taba amefanya tauba yani tauba ni kurejea kwa Allah unachana na yale madhambi na kuweka azma nzuri na eh, nia nzuri kwa mimi sitarejelea tena haya makosa mimi wa amana akaamini yeye wa amila amalan saliha na akafanya matendo mazuri baada ya kufanya tauba akaelekea kutenda mazuri kama alikuwa haswali anakuwa ni mtu wa kuswali kama alikuwa anasengenya anakuwa ni mtu ambaye ameachana na kusengenya ala anasema ulaika yubadilu Allahu sayiatihim hasanat hawa ndio ambao Allah subhanahu wa ta'ala akayabadilisha yale makosa yao kuwa ni mazuri subhanahu wa ta'ala kulikuwa na madhambi mengi lakini tu baada ya tauba tu na toba yako ikawa ni ya ukweli ulikuwa mlaji wa miraa mzuri sana shehodari wa kutafuna miraa lakini ukasema kwa ajili ya Allah hii Ramadhani mimi naweka nia mambo ya miraa nime marufuku nimeachana nayo mimi wallahi Allah atabadilisha zile handasi zako zote zitajoka ni hasana itakuwa ni mazuri kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala lakini tauba zetu vipi ثم amanu ثم كفروا ثم amanu ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا توبه zetu ni hivyo leo naamini kidogo na mwana jamaa msikitini kidogo tena napotea ah, jamani ni bwana ah shetani tena kanisumbua siku hizi bwana leo naamini kesho hakuna kuamini mwaka huu ametoa zaka mwaka ujao hakuna zaka eh naona jamani Allah anasema nini thumma zdadu kufra kisha huyu mtu mimi nitamzidishia ukafiri Tazama jamani. Sasa sisi tusiwe kama wale muzabzab, mtu ambaye haeleweki si kama chameleon. Mtu haeleweki si leo yuko hapa anageuka rangi mara kwa mara kwa mara. Haeleweki si. Ala anatuambia udkhulu fi silmi kaffa. Tuingie ndani ya Uislamu kikamilifu sio na miguu yetu yote miwili na mikono na kichwa tuingie ndani ya Uislamu. Tusio Uislamu wa kudanganyana. Wa kudanganyana shehe. Hapana. Uislamu sio fashion. Muislamu ni kufuata Sheikh. Muislamu ni kufuata. Vipi mtume alivyofanya na sisi tufanye hivyo hivyo? Masahaba walikuwa vipi na sisi tujimize tufanye kama walivyofanya masahaba. Leo katika nchi yetu ya Kenya kuna majaa, njaa. Sisi hapa Nairobi tunakula shekhe, tunalala maji, tunamwaga zingine paka mifereji zinabaki wazi, watu hawajali. Wallahi kuna watu wanateseka shekhe. Nafikiri mnaona mapei bili kwenye ma TV. Horizon TV mnaona matajiri sasa wewe ambao umetizama pale, saa hizi unajiandaa nini? Unafikiria nini wewe wale Waislamu ambao wanateseka na njaa? Hata maji ya kunywa hawana. Hata maji hawana Sheikh. Unafikiria nini wewe Muislamu? Na unajiandaa kuwa mimi Ramadhani inaenda kuingia, Ramadhani mwezi wa tauba, mwezi wa maghfira, mwezi mtukufu. Unajiandaa nini wewe? Nini maandalizi yako? Je, unawafikiria wale mafukara wale ambao hawana vyakula umewafikiria wewe katika zile akaunti ambazo tumepewa tufanye usaidizi tufanye mchango wetu umeshachangia ngapi wewe ama kwa ajili umechangia sasa unania sasa yakwa sitachangia tena na unajua vipi yako imekubaliwa hata ile ambayo umechangia unajua vipi imekubaliwa na Allah Allah anatambia inama yatakabalu Allahu minal muttaqin ona hiyo sharti shirki ya kuwa wale ambao wanakubaliwa amali zao ni wale wachaji Mungu. Sasa wewe na sadaka zako ambazo unatoa kila siku unajifahari, unajisifu, unajisifu. Je, unaocha Mungu wewe? Sifa za cha Mungu unazijua wewe? Basi kwa hivyo hata ni kidogo ambayo tunatoa ndugu zangu Waislamu, tusijifahiri tusijione sisi na utoaji wazuri sana, wala tusingojee sifa wala ni madh. Hapana, hakuna haja ya kusifiwa ala nawasifu maswahaba inama nut'imukum liwajhi la la nuridu minkum jazaa wala shukura hiyo ndio sifa maswahaba sheikh subhanallah sisi tunawapa chakula ni wajhi la kwa ajili ya Allah la nuridu minkum hatutaki kutoka kwao malipo wala shukurani lakini leo hali yetu vipi misikitini waimamu wanapata shida sheikh kama ni kuchangisha ama nini shehe kama wewe imamu si hodari wa kuzungumza wallahi hata shilingi kupata hata shilingi mtu atoe Mtu anataka inshallah ukitoa tutakuombea dua, tuombea watoto wako, tuombea familia yako, tutafanya nini ndio anakuja inshallah inshallah. Anatoa. Anasema nini wataniombea dua. Sasa wewe wataka dua zetu hutaki msamaha wa Allah jalla jalal. Usingojee na msamaha kutoka kwetu wala jaza kutoka kwetu. Hapana. Ngojea ya Allah. Wewe toa kwa ajili ya Allah. Allah atakulipa sisi tuombe tusiombe. Mambo yenu. Wewe na Allah wako connection yenu ni nzuri na ndivyo ilivyo sifa ya muumini ndugu zangu waislamu basi tuwafikirie wale ndugu zetu waislamu ambao saa hizi wanakufa na njaa ndugu zangu waislamu ni wewe utizame sadaka yangu hii nikiweka hapa ni pahala pazuri hakuna ukora ndani yake si kusema nikitoa hapa fulana atakula hapana nikitoa sadaka yangu hapa inafika vizuri toa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala na usitizame mengine kama kuna wale ambao watadhulumu basi wao na Mola wao wao na Mola wao kiama kipo shekhi kiama kipo Yama kipi? Maana mara nyingi nakuta Muislamu anasema ah mimi siku hizi sitoi bwana viongozi wetu hawa shida bwana. Hata zile prabu wanaongoza wanaendesha zile zile hela ambazo sisi tutatoa msikitini. Hapana shekhe usiwe na suku dhoni na Muislamu. Msimwekeze na mbaya shekhe. Wewe huwezi jua ana shughuli zake na mabiashara zake anafanya nini? Yeye yaani msimamizi tu. Usiwe na suku dhoni. Wewe toa kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Toa kwa ajili ya Allah, Allah atakulipa. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu tujikurubishe kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kufanya tauba turudie kwa Allah subhanahu wa ta'ala ili tuweze kupata msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala ndugu zangu waislamu Allah subhanahu mtume sallallahu alaihi wasallama anatueleza ndani ya hadithi al-Qudusi fima yarwihi an rabbihi azza wa jalla anatueleza kuwa yabna adam Allah anatuambia ewe mwanadamu innaka ma da'awtani wa rajautani maadamu wewe mwanadamu unaniomba mimi Allah na unataka hofu kutoka kwangu mimi matarajio mazuri kutoka kwangu mimi Allah ghafartu laka ala ma kana minka mimi nitakusamea yale yote ambayo ulikuwa katika madhambi nitakusamea baada ya na tauba nzuri umenuia kuwa mimi naachana na haya madhambi Allah anasema atakusamea yale madhambi yote ambayo umekuwa nayo wala ubali anasema mimi sijali Allah si kama sisi sisi leo ukinisamea nakwambia mimi sio kusamea mpaka kiyama. Wewe ni nani ambaye hutamsamea jamaa mpaka kiyama? Tunakuwa na alfazu ndugu zangu Waislamu. Waislamu wengi shehe. Mimi huyu jamaa sitomsamea mpaka kiyama. Sitozungumza naye hata mamangu atoke kaburini shehe. Wewe utakuwa ni Muislamu gani wewe? Wewe kwani hutaki msamaha Mwenyezi Mungu? Wewe hutaki msamaha Mwenyezi Mungu? Kwa nini hutaki kuwasamehe wengine? Kila mtu huteleza shehe. Basi Allah anatueleza ndani ya hadithi kudusi ya kuwa wewe mwanadamu pindi unajua ya kuwa mimi ndio Mola wako umenikosea ukatarajia mazuri kwangu ukajua kuwa mimi nitakubali maombi yako basi mimi ala nitakusamea madhambi yako yote wala ubali lakini ni sharti usiwe mshirikina wewe na leo shiriki imejaa katika umma shehe unaona mtu na kilemba chake na kanzu zake na mandevu yake na nikabu yake kumbe ni mshiriku mkubwa shehe mshiriki kahi ala anasema atakusamea wala hajali Allah subhanahu wa ta'ala maana mtu anasema eh, jamani hii madhambi yote alikuwa akifanya Mwenyezi Mungu atamsamehe ndio ala anasema atamsamehe wala ubali ala anasema wala mimi sijali nitamsamehe huyo mja wangu hivyo hivyo ala anaendelea yakuna ada e mwanadamu la ubala balagati dhunubuka ikiwa madhambi yako itajaa nama sama ai mazohara minha hii mbingu ya kwanza hii madhambi yako imejaa kuanzia chini imepangwa mpaka hapo juu Yaani na madhambi mengi kweli haina kifani mengi kweli thumma astaghfartani kisha karudi kwangu mimi Allah ukanitaka mimi Allah msama ghafartu laka wala ubad mimi Allah nitakusamehe wala mimi sijali Allah nakupa msamaha Kam rahmat rabbi. rehema ni sisi yetu ngapi kiasi gani lakini sisi wenyewe ndio tunakuwa wavivu hatutaki kupata msamaha wa Allah hatutaki kupata msamaha wa Allah tuweke nia thabit ya kufanya tauba kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu yuko tayari kutusamehe mimi na nyinyi madhambi yetu, ndugu zangu Waislamu. Hivyo hivyo ndugu zangu Waislamu, kadhalika nastakbil wa nasta'idu li Ramadan bil ikthar min qira'ati al-Qur'an. Pia hivyo hivyo tuupokee huu mwezi wa Ramadhani tukiwa ndani ya Shaabani yetu hii na tujapatie maandalizi ya mwezi wa Ramadhani wa kukithirisha sana kusoma kitabu cha Allah kalamu Rahman al-Qur'an tusome sana Qur'an ndugu zangu Waislamu tusome sana Qur'an ya Allah subhanahu wa ta'ala tusiache Qur'an tusome Qur'ani ndani ya Shaabani kwa nini liani na kalbu insan ili moyo wa huyu mwanadamu upate ulainifu moyo uwe mlainifu eh usiwe tena moyo ambao ni kasi ya moyo mgumu Yaani maadamu wakati tunasoma Qur'ani moyo wako unakuwa mlainifu shekhi. Moyo wako unakuwa moyo laini, sio moyo mgumu. Wa yataawadu ala al iktsar min qira'ati al-Qur'ani fi Ramadan. Na pia utaweza kujizoeza sasa wewe ili kifika Ramadhani pia upate kusoma Qur'ani kwa wingi. Ukisoma sana katika mwezi wa Shaaban huu anza saa hizi zimebaki siku nane ama saba hizi endelea kusoma Qur'ani kwa wingi moyo wako utapata ulainifu shekhe utakuwa na moyo mgumu basi kiingia Ramadhani pia utasoma Qur'ani kwa wingi biiznillah wakadhalika nastaidu liramadhani bil biliksari min istighfar pia tukisirishe istighfar kumtaka Mwenyezi Mungu msamaha istighfar Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema ya kuwa tuba liman wujida fi sahifatihi istighfaran kathira amefaulu amefaulu bishara njema yule ambaye siku ya kiyama atakuja mbele ya Allah mbele ya Mola wake basi akapata kwenye daftari zake shekhe istighfara zimejaa nyingi sana basi wewe ambaye wataka kufaulu siku ya kiyama hitimisha mwezo wako wa Shaaban na istighfara nyingi ili uweze kufanikiwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala istighfara zina siyahu nyingi sana zina aina nyingi sana astaghfirullah rabbi ighfirli warhamni أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور zote hizo ambazo wewe utaweza wewe chagua uwe ukikisirisha mara kwa mara na pia sifara pia Allah kaipangia wakati wake maalum ukifanya bil ashar wa bil ashar hum yastaghfirun hapa Mwenyezi Mungu anawasifu maswahaba Mkikaribia alfajiri wao wanafanya istighfara kumuomba Allahu msamaha. Basi na sisi tufanye istighfara kwa wingi ili tujiandae kuingia ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani ndugu zangu Waislamu Bismillahirrahmanirrahim wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بذكر الحكيم أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهدي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله ولي صالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أوصي نفسي وإياكم مرة ثانية بتقوى الله عز وجل أما katika خطبائك يا ya pili الإسلام تندليا نمانينو ya Sheikh Abdul Aziz ibn Baz anateleza kuwa rahimahullah al-inayatu bitauba mtu kujihimiza na jambo la tauba kabla dukhuli hadha shahr kabla ya huu mwezi wa Ramadhani haujaingia hata yadkhul alaika wa anta fi salamati min dhunubi mpaka mwezi kufikie wewe ukiwa wewe umesalimika kutokana na madhambi shekhe eh madhambi umeachana nayo kuna wale wengine saizi wallahi mwala asafi shadidi sasa ndio yuko na kile kimada chake malaya wake anamwambia sasa si unajua hapa tuko katika eh zile time za mwisho mwisho. Baada ya ikiingia Ramadhani mimi sikutaki hapa. Shekhe wewe utakuwa Muislamu gani unaishi na msichana wa watu bila ndoa? Unafanya jambo libaya sana na vijana wengi wako katika hiyo muharamati shekhe. Vijana wengi wako katika hiyo hali. Sasa saizi wanamalizia sasa. Eh wanamalizia saizi. Tasikia ikifika sasa Ramadhani sikutaki hata chai yako hata haikubali hata kunipikia mimi chai. Wewe nipikia chai wewe ikifika Ramadhani nenda, tutakutana siku ya Idi. Wewe utafika Eid uko na eh, unajua utafika Idi wewe. Tutakutana Eid Yaani hauna nia ya kuoa, nia yako tu ni kufanya zina tu mbele mpaka mwisho wewe. endelea tu na zina. Basi kwa hivyo tujihimize kufanya tauba mpaka ikifikia Ramadhani tukiwa sisi tuna usalama kutokana na madhambi yetu Allah Subhanahu wa Ta'ala pale mahaha Allah huko Mwenyezi Mungu ashakuvutia madhambi yako bitauba thumma al'azmu sadiq kisha uweke nia ya ukweli amtastaqima fi Ramadhan ili kija mwezi wa Ramadhani shehe basi uwe na hiyo istiqama uwe na nguvu ya kuweza kufanya ibada sio ufanye tauba saa hizi ikiingia Ramadhani unapata habari na kwa nini watu wengi wanashindwa kufanya ibada Ramadhani Saizi Qur'ani huwezi kusoma. Saizi kiamu laili hutaki kuamuka. Sasa ikifika Ramadhani zile siku tano za mwanzo msikiti unajaa. Shehe ya sita ya saba kwisha. Mtu hana bidii. Bidii utetoa wapi? Utatoa wapi? Na katika Shabani ulikuwa ni kulala tu, kushughulika na mambo yako tu. Basi kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, tujiimize kufanya ibada ndani ya huu mwezi kwa ajili ya kukaribisha mwezi mtukufu wa Ramadhani ndugu zangu Waislamu. Ndugu zangu Waislamu, Abu Bakar Bakhali jamaa anateleza kuwa shahru Rajab huyu mwezi wa Rajab uliopita ulikuwa ni mwezi wa kulima na kupanda na huu mwezi ambao tuko ndani yake ni mwezi wa kupalilia kunyunyizia maji na kupalilia na mwezi ambao mbele yetu wa Ramadhani ndiyo mwezi sasa wa kuvuna ndugu zangu Waislamu sasa hapa anatuuliza anatuambia kuwa anatueleza ya kuwa fa kaifa yuridu ayahsuda fi ramadhani vipi wewe unataka kuja kuvuna ramadhani na hali wewe haujapanda vizuri haujafika vizuri hujapalilia hujanyunyizia sasa kunyunyizia ni sahihi sasa sahihi ndio kunyunyizia ili mavuno yetu mimea yetu iwe nzuri mbolea itoke vizuri baada ikifika ramadhani sisi tuanze kuvuna sasa wewe unangojea kuvuna na hujaanza kupalilia utavuna kweli jawabu ni kuwa la haiwezekani shekhe huwezi kuvuna basi kwa hivi ndugu zangu Waislamu, tujitahidi tujiandalie sisi Ramadhani yetu, na Allah subhanahu wa ta'ala atujalie sisi na Ramadhan, atufikishe mwezi wa Ramadhani wa nahru bila afya, tukiwa na afya bila maradhi yetu. Ndugu zangu Waislamu, tunamalizia na kauli ya kana Amr ibn Qais. Huyu Amr ibn Qais rahimahullah yakula, alikuwa akisema ya kuwa tuba amefaulu liman aslaha nafsahu qabla Ramadhan, amefaulu yule ambaye atafanya salaha ya nafsi yake yani atatengeneza nafsi yake kutengeneza kivipi kutoa zile chukichuki bugudu na nini kuwekeana watu hasira na nini aini hizo zote unazitoa wewe una unakuwa hapo unajua ya kuwa mimi yote ambayo ninayo Mwenyezi Mungu amenikadiria sitomdharau mtu sitomdhulumu mtu wala sitamuonea mtu wivu kwa ajili ya cheo chake ama kwa ajili ya kazi yake ama kwa ajili ya mali yake yani Allah anasema nahmu qasamna hii mambo ya riziki yote Allah ndio amepanga sitashughulika bure shehe mambo ya riziki Allah ameshapanga sasa tuba yule ambaye itafika Ramadhani na moyo wake ni msafi, moyo wake ni msafi, huyu amefaulu. Huyu amefaulu Sheikh. Basi sote tumombe Allah Subhanahu wa Ta'ala ayusliha kulubana, nyoyo zetu ziwe ni nyoyo nzuri, nyoyo za kupendana, tuwapende mafakiri, tuwapende maskini, tuwapende wale ambao ni wajane kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد كلما ذكره ذاكرون وغفل عن ذكر الغافلون وصل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة ونحن معهم بكرمك وعفوك يا أكرم الأكرمين اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة